Джеф Сазерленд Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ четвертий. Час. Час є основним обмежувачем людської діяльності і впливає абсолютно на все від нашої працездатності до тривалості виконання проєктів та рівня успішності. Немоливий односпрямований хід часу великою мірою формує наше бачення світу і самих себе. Британський поет 17 століття Ендрю Марвел сказав про це так: якби ж то світу стало нам і часу, тоді можна було б досягти всього. На жаль, над кожним нашим зусиллям безумовно тяжіє відчуття смертності. Ми знаємо, що часу у нас небагато, то чи не найбільшим злочином є його марнування, Треба діяти. Ось що пише Марвел із цього приводу. Отож, хоча нам сонце не припнути, ми поганяти можемо його. Але як це зробити? Легко кричати із трибуни Карпе Дієм, лови день, надихаючи натовп, але як це здійснити на практиці? Великий обсяг роботи наказує людям просиджувати за нею, зіщулившись цілими днями. Не думайте про зовнішній світ, утовкмачують нам наші боси. Забудьте про своїх дітей, серфінг чи навіть обід. Просто працюйте більше і більше, і буде вам винагорода. Ви отримаєте це підвищення, оформите цей продаж, завершите цей проект. Хоча я не маю нічого проти підвищень, продажів чи проєктів, фактом є те, що люди працюють таким чином просто жахливо. Ми погано зосереджуємось, просиджуємо в офісі значно довше, ніж потрібно, і абсолютно не вміємо оцінювати тривалість виконання завдань. Я говорю про всіх людей. Саме так, ми з вами живемо. Коли я засів за розробку скрам, то не мав наміру створити якусь нову процедуру. Я просто хотів зібрати докупи усі дослідження, що проводились десятиліттями, і відтворити умови найкращої роботи людей. Я прагнув об'єднати найкращі практики і поцупити усі кращі ідеї, які лише знайду. Незадовго до першого справжнього запуску Scrum Easel 1993 я працював у компанії все за кілька кварталів від медіа лабораторії MTI, поцупивши звідти ідею, яка стала основою Scrum – ідею спринту. sprento, sprint. На початку 90-х років ця медіа-лабораторія пропонувала велике різноманіття нових продуктів. То був час зародження всесвітньої павутини, і вони розробляли геть усе: від роботів до електронних чорнил, що відкривають читачам електронних книг, нові можливості кодування звуку. То був дивовижно стрімкий час, і я часто брав до себе на роботу студентів із цієї лабораторії, бо вони були переповнені ідеями і мали надзвичайну здатність створювати чудові речі і то швидко. своєю швидкістю вони завдячували політиці медіа-лабораторії теорії щодо всіх її проєктів. Кожні три тижні всі команди повинні були демонструвати своїм колегам, над чим вони працюють. Демонстрації були відкритими і прийти на них міг будь-хто. А якщо демонстрація виявляла, що проект не працює або якихось причин не годиться, керівництво лабораторії його згортало. Це змушувало студентів швидко розробляти повністю відповідний вимогам продукт, і найважливіше отримувати негайний відгук на нього. Подумайте про багато проєктів, над якими працюєте ви. Переконаний, що ви рідко отримуєте на них відгуки до самого завершення, а на це можуть піти місяці і навіть роки. Ви можете місяцями рухатись у зовсім неправильному напрямку і не підозрювати про це. Це забирає величезні шматки вашого життя, які не закінчуються нічим. У бізнесі ж це може означати різницю між успіхом і провалом. Я постійно бачу, як це відбувається. Компанія витрачає роки на проект, що здавався чудовою ідеєю, коли працівники його тільки почали, але на той час, як вони закінчили, ринок абсолютно змінився. Чим скоріше ви презентуєте продукт клієнтам, тим швидше вони зможуть вказати вам на можливі невідповідності. Отже, я запустив перший скрам ізел і сказав генеральному директору, що не збираюся показувати йому великі і детальні діаграми Ганта, які ми обидва вважаємо хибними. Чудово, відповів він. Що ж тоді ви збираєтесь мені показувати? Щомісяця я демонструватиму частину програмного забезпечення, яке працює. не зрозуміли, що запрацює лише в самому кінці, не якийсь там фрагмент архітектури, частина програмного забезпечення, яке клієнт дійсно зможе використовувати, повністю готову і впроваджену функцію. Гаразд, сказав він, Робіться. От так моя команда почала практикувати спринти. Ми назвали їх так, бо ця назва асоціюється із інтенсивною роботою. Ми збиралися повністю виконувати поставлене завдання за короткий період, а потім зупинятися і дивитися, чого досягли. Хочу розповісти вам про команду Вікі Спід. Е, групу, засновану людиною і чудовим прізвищем Джо Джастіс. Це прізвище означає справедливість. Вони виготовляють машини. Автівки, які витрачають літр пального на 40 кілометрів, майже не забруднюють повітря, мають 5 зірочок за рейтингом безпеки і розганяються до 225 кілометрів за годину і коштують дешевше за камрі. При цьому Вікі Спід постійно покращує свої транспортні засоби. Якщо ви хочете купити один із них, сплатіть 25 штук через сайт wikispeed.com і вам приженуть автівку протягом трьох місяців. І для цього вони використовують скрам. Подібно до багатьох найкращих команд у наш час, вони працюють за принципом однотижневих спринтів. Що Щочетверга вони сідають усі разом і проглядають так званий беклог спринту. Перелік завдань, які потрібно виконати від розроблення дизайну нової панелі приладів до тестування сигналів повороту. Вони розставляють у цьому переліку пріоритети, а потім кажуть, гаразд, з огляду на цей перелік, скільки речей ми можемо зробити цього тижня. І підзробити вони мають на увазі завершити повністю. Цінові функції працюють, автівки їздять кожного тижня, кожного спринту. Зазирнувши до лігва команди Вікі Спіт на півночі Сіетла в один із звичайних четвергів, можна побачити те, що зветься організований хаос. Його і являє собою автомайстерня. Скрізь валяються інструменти, болгарки, електронне начиння, кріплення і гайкові ключі. ЧПУ роутер у кутку третього боксу поряд із напіврозібраною рамою автомобіля. Верстати для свердління, гнуття металу сидять поруч, наче цуценята, які прагнуть, щоб з ними погрались. У день, коли ми там були, над рамою висіло фото людини, яка купувала ту автівку Тіма Майера. Він любить лазити по горах, е, чипси і сидр. Він не любить не знати, що відбувається або не мати варіантів. У вихідні шукайте його за містом, а ввечері кожного понеділка на танцях у таверні Трактор. Спереду в першому боксі стоїть перша машина, зібрана командою Вікіспід. Автівка, що брала участь у змаганнях із призовим фондом у 10 мільйонів доларів для машин з найменшою витратою пального на 100 миль. Вона тоді вийшла у е, першу десятку, залишивши позаду понад 100 конкурентів з великих автомобільних компаній і університетів. У результаті її запросили на Дейтройтський автосалон 2011-го і виставили у першому ряду між Шевроле і Фордом. Сьогодні ця автівка слугує команді стендом для випробування нових нових ідей. Біля неї встановлено майже 4-метрову лекційну дошку, що тягнеться на всю ширину майстерні. На ній ви знайдете десятки і десятки стікерів, одного з основних атрибутів скрам. На кожному із цих яскравих кольорових клейких папірців записано якесь завдання, що має бути виконане, просвердлити трубу для модульної рейки керма, підготувати модель інтер'єру, встановити внутрішню обшивку крила для захисту від бризок і шин тощо. Дошка ділиться на кілька колонок, беклог виконується виконано. Кожного е, спринту члени команди Wikispit ліплять у колонку беклог, скільки стікерів, скільки, на їхню думку, можна виконати цього тижня. Протягом тижня один із членів команди береться за те чи інше завдання і перечіплює стікер до колонки виконується. Коли ж робота закінчується, стікер переходить у розділ виконано. Кожен член команди може бачити, над чим працюють усі інші його колеги в кожен конкретний момент часу. Важлива річ, ніщо не переходить у розділ виконано, доки не буде повністю готовим для використання клієнтом. Іншими словами, майбутній господар може проконтролювати процес виготовлення машини між спринтами, побачивши, що було зроблено із минулого разу. Якщо під час тест-драйву він скаже Аго, сигнали повороту працюють із затримкою, цю проблему буде розв'язано у наступному спринті. Спринти ще часто називають часовими проміжками. Вони мають визначену тривалість. Не можна робити однотижневий спринт, а потім тритижневий. Слід бути послідовним. Потрібно встановлювати такий ритм роботи, де люди знатимуть, скільки вони зможуть виконати у заданий період часу. Доволі часто цей обсяг стає сюрпризом для них самих. При цьому одним із надзвичайно важливих елементів спринту є те, що як тільки команда береться за виконання роботи, завдання блокується. Ніхто за межами команди не може вже нічого додати до переліку. На причинах цього я детальніше зупинюсь нижче, але зараз вам досить запам'ятати, що втручання відволікання, і відволікання значно зменшують швидкість роботи команди. Як я вже згадував, у першому скрам ми використовували чотиритижневі спринти. Десь під кінець першого спринту ми відчули, що просуваємось недостатньо швидко і можемо робити більше. Тоді ми якраз дивилися відео, е, як All Blacks виконують хаку, а потім проривають оборону супротивника. Чому ми не такі? питали ми себе. Чому не маємо такого бойового духу? Ми вирішили поставити собі за мету стати не просто доброю командою, а найкращою. А як це можна було зробити? зробити, і знову відповідь полягала у простій речі, яку ми поцупили в когось іншого щоденних зустрічах. Щоденні стендапи. На виїзді з одного міста, яке я не можу назвати в компанії, яку я не повинен згадувати, кожного дня збирається група людей, обговорюючи, як відправити інших людей у космос. Оскільки космічні кораблі, по суті, є міжконтинентальними балістичними ракетами з людським зарядом, інформація про це приватне підприємство космічних подорожей пов'язана з дотриманням певного рівня безпеки і таємності. Крім того, це бізнес, а не просто примха ексцентричного мільярдера. Поки я пишу ці рядки, чергова приватна ракета якраз стикується запускається з міжнародної космічної станції, причому уже друге. Навіть уряд США не має таких можливостей на даний момент. Але ці конкретні будівлі цього конкретного дня ці конкретні люди б'ються над питанням, якого розміру має бути блок бортової радіоелектроніки ракети. Це обладнання повідомляє ракеті, куди вона летить і як туди дістатись. Вважайте його мозком космічного корабля. Маємо дві команди по сім людей. Одна займається апаратним, друга програмним забезпеченням. Кожного дня одна і друга команди збираються перед великою лекційною дошкою з завившки від підлоги до стелі та завдовжки в усю стіну. Точно як у команди Вікі Спід цю дошку дошко розкреслена на кілька колонок, беклог виконується і виконано. У колонках перелічуються лише ті завдання, які команді потрібно виконати у конкретному спринті. Завдання варіюються від роботи з одним із кількох постачальників спеціальних мікросхем до визначення взаємодії акселерометра з рештою корабля. Скрам-майстер, особа, яка відповідає за процес, ставить кожному членові команди три запитання: що ви робили вчора, щоб допомогти команді завершити спринт? Е, що ви робитимете сьогодні, щоб допомогти команді завершити спринт, і які перешкоди стоять на шляху команди. І все. На цьому зустріч закінчується. Якщо вона займає більш ніж 15 хвилин, то ви робите щось не так. І вона допомагає всім членам команди чітко зрозуміти перебіг спринту та стадії розв'язання його завдань. Чи будуть усі завдання виконані вчасно? Чи є можливості допомогти іншим членам команди в подоланні перешкод? Завдання не розподіляється згори, команда автономна, її члени роблять усе самі. Немає детального звітування перед керівництвом. Будь-хто із керівництва або іншої команди може зайти подивитись на дошку команди авіоніки і чітко зрозуміти, на якій стадії все перебуває. Отже, коли перша скрам команда прагнула визначити, як їм стати схожими на All Blacks, вони звернулись до літератури, щоб пошукати причини успіху найкращих команд. У розробці програмного забезпечення добре те, що через надзвичайно погану ситуацію на самому початку та марнування мільярдів доларів щороку люди витрачали чимало часу на вивчення причин. 1, а тому дані були попри все. Е, значить, одним із тих, хто витратив роки на вивчення ситуації з програмним забезпеченням, був Джим Коптея із легендарного дослідницького центру Bell Labs компанії AT&T. Коплін багато років вивчав сотні проєктів програмного забезпечення, намагаючись визначити, чому так мало з них виконується добре, а більшість закінчується катастрофою. На початку 90-х його запросили для вивчення проєкту корпорації Borland Software з розробки нового редактора електронних таблиць під назвою Quattro Pro для Windows. Для проєкту вже було прописано мільйон рядків програмного коду. На це пішов 30 31 місяць роботи в 8 людей. Це означає, що кожен член команди писав тисячу рядків коду на тиждень. То було швидше за всі інші команди серед його записів, і Джим хотів знати, як їм це вдавалось. Він склав мапу із всіх комунікаційних потоків усередини команди, хто з ким розмовляв, де інформація текла, а де ні. Така мапа є чудовим інструментом, за допомогою якого можна виявити місця звуження потоків інформації або людей, які приховують її від інших. Чим більше комунікаційне насичення, чим більше всі знають про все, тим швидше працює команда. По суті, такий аналіз дозволяє виміряти, наскільки добре всі знають те, що їм потрібно для виконання роботи. Так от, корпорація Borland мала в цьому плані найвищий рейтинг 90%. Більшість же компаній ледь дотягували до 20%. Як же нам було досягти такого інформаційного насидження в нашій команді, що її паралізує? Так це спеціалізація, велика кількість ролей і посад у групі. Якщо люди мають спеціальну посаду, то зазвичай роблять лише ті речі, що здаються від відповідними до їхніх функціональних обов'язків. І щоб захистити владу своєї посади, вони готові притримувати окремі дані. Тому ми просто позбувалися всіх посад. Я зібрав усіх і сказав їм порвати свої визитівки. Якщо хтось хоче писати свою посаду в резюме, то може робити це лише для зовнішнього використання. Тут, де вони працюють зараз, вони є лише членами команди. Іншим інгредієнтом таємного соусу команди Борлен було те, що всі в команді кожного дня збирались на зустріч для обговорення ходу роботи. Ключем було зібрати усіх разом в одній кімнаті, бо це давало команді можливість самоорганізуватися навколо викликів. Якщо хтось стикався з якоюсь проблемою, наприклад, не було зв'язку між акселерометром і альтиметром, усі бачили, що ця перешкода може загальмувати весь спринт і енергійно бралися за неї, гарантуючи її оперативне розв'язання. У Борланд щоденні зустрічі тривали не менше ніж ніж година. На моє глибоке переконання, це було надто довго, тому я звернув увагу на основні речі, які потрібно було обговорювати, і вивів три е, зазначених вище питання. Так, щоденні зустрічі стали частиною нашої роботи, причому ми запровадили для них певні правила. Зустрічі проводились один і той самий час кожного дня, і присутність на ній була обов'язковою для всіх. Якщо раптом присутня була не вся команда, обговорення просто не відбувалось. Зустріч мала бути в той самий час, байдуже який, але один і той самий кожного дня. Суть полягала в тому, щоб задати команді регулярний ритм. Другим правилом було те, що зустріч не могла тривати довше за 15 хвилин. Ми прагнули зробити її динамічною, відкритою і націленою на результат. Якщо якась проблема вимагала дальшого обговорення, ми відзначали це і зустрічались додатково після щоденної зустрічі. Ідея полягала в обміні найбільш актуальної та корисної інформації за найкоротший час. За третім правилом усі мали брати в обговоренні активну участь. Для сприяння цьому я наполіг, щоб зустрічі відбувалися стоячи, тому всі активно говорили і слухали. Крім того, це дозволяло не затягувати час. І з цієї причини таку зустріч іноді називають щоденним стендапом або щоденним скрам. Насправді немає має значення, як її називати. Вона має відбуватися один і той самий час щодня з відповідями на однакові три запитання, стоячи і не довше за 15 хвилин. Проблема в тому, що люди часто схильні перетворювати щоденний стендап просто на індивідуальне звітування. Я зробив це, зроблю те. А тепер наступний оптимальний підхід нагадує радше коротку нараду гравців, американський футбол е, перед початком матчу. Ресивер каже: у мене проблеми з лінійним захистом. На що нападник блокер відповідає: Я подбаю про це. Лінію буде відкрито. А Квотерберг говорить: наша атака, немов е, натикається на стіну, здивуємо їх пасом на лівий край. Ідея в тому, щоб команда швидко узгодила свій свій шлях до перемоги і провела спринт. Пасивність не просто є ознакою лінощів, а шкодить решті дій команди. Одразу після виявлення її слід негайно позбуватись. Потрібно, щоб команди були агресивними, виходили зі щоденної зустрічі, розуміючи найважливішу річ, якої їм потрібно досягти цього дня. Одна людина скаже другій, що виконання завдання займе весь день, але третій член команди може знати, як зробити все за годину, якщо діяти разом. Я хочу, щоб команди йшли із зустрічі зі словами Ну ми за роботу, зробімо це. Команда команда має прагнути стати видатною. Моє стандартне звернення до команд, великих чи малих, є таким: ви хочете вічно пасти задніх? Така у вас мотивація в житті? Вибір за вами. Ніхто вас ні до чого не змушує. Команда сама має захотіти стати видатною. Працюючи в Ізел з першою скрам командою, ми запровадили щоденний стендап під час третього спринту. Ми відвели для цього спринту 4 тижні роботи, приблизно такий самий обсяг, що й у попередній місяць. Закінчили ж усе за тиждень. Покращення склало 400%. У ту першу п'ятницю що всі члени команди дружно подивились один на одного і промовили Оце так. Саме тоді я і зрозумів, що рухаюсь у правильному напрямі. Час і ще раз час. І таке покращення скрам дав уже на третьому спринті. Саме в цьому і полягає мета його створення. У деяких випадках мені доводилось бачити, як високодисципліновані команди підвищили свою продуктивність у вісім разів. Ось що робить скрам таким революційним. Він дозволяє виконати більше завдань швидше і дешевше, подвоїти результат за половину часу. Причому слід пам'ятати, що час важливий не лише в бізнесі. З нього складається все ваше життя, тому й марнування його по суті є повільною формою самогубства. Скрам змінює сам спосіб вашого мислення про час. Варто, хоча б почати проводити спринти крутий стендап, і ви перестанете дивитись на час як на прямий шлях у майбутнє, зрозумівши, що він є циклічним у своїй основі. Кожен спринт це можливість зробити щось зовсім нове, а кожен день дає шанс на покращення. Скрам заохочує глобальне бачення світу. Той, хто його практикує, починає цінувати кожну мить життя. Мене завжди лякала думка про те, скільки може тривати перепланування будинку. Ми з дружиною часто нагадували один одному, що це буде вдвічі довше і коштуватиме вдвічі дорожче, ніж ми думаємо. І це в кращому разі класі. Переконаний, ви були ви чули приблизно такі ж самі страшні історії, що й я. Ремонт кухні, на який відводились два тижні, затягнувся на всі шість, через що родина мусила їсти де-інде понад, понад цілий місяць. Електричні роботи зайняли тричі більше часу, ніж планувалось, а якась дрібниця, здається, зависла назавжди. Виявилось, що все може бути інакше. Кілька років тому мій друг та колега по гнучкому мисленню Елко Рустенбург розповів мені за обідом, що вирішив переробити свій будинок повністю згори, згори і донизу. Він відремонтує всі кімнати, проведе нову проводку, встановить нове обладнання і все перефарбує. Кластися він збирався у якихось шість тижнів. Ми всі посміялись і почали лякати Елко нашими страшними ремонтними байками. Шість тижнів на весь будинок, сказав я зі сміхом. Жодних шансів. У мене пішло 6 тижнів на ремонт кухні, хоча мені обіцяли два. Ти житимеш у готелі до кінця року. Аж ніяк, відповів він. Усе буде зроблено вчасно і в межах бюджету. Я збираюся зробити це за допомогою скрам. оце вже мене зацікавило. Ідея використання Scrum у зовсім іншій сфері, ніж програмне забезпечення. Приблизно 6 місяців по тому я знову зустрівся з Елко і спитав його, як усе прийшло. А він сказав: чудово, 6 тижнів день у день. А от у сусіда зараз розповім тобі ще одну страшну історію. Ось як це було. Елко вирішив змусити ремонтників працювати подібно до скрам-команди. Він розробив тижневі проекти, які вони мали переводити у розділ виконано. А в їхньому трейлері, припаркованому на його передньому подвір'ї, було встановлено дошку, повну стікерів із переліком завдань. Кожного ранку він збирав теслярів, електриків, сантехніків і загалом усіх, хто був потрібен для виконання спринту на цьому тижні, та обговорював із ними, що зроблено за минулий день, що вони збираються робити в цей день і що стоїть на їхньому шляху. Елко каже, що це змусило їх думати і говорити про проект інакше, ніж вони звикли. Сантехніки та теслярі обговорювали, як вони можуть допомогти одному один одному працювати швидше. Нестача матеріалів виявилася ще до того, як їхня відсутність зупинила усю роботу. Але за його словами, головним результатом. Результатом таких стендапів було усунення залежностей. У будь-якому будівельному проєкті багато часу витрачається на очікування, доки буде виконано одну частину роботи, щоб могла початися наступна. І часто ці етапи передбачають різні набори вмінь і навичок, наприклад, проведення електрики та встановлення гіпсокартонних панелей але щоденні зустрічі, стоячи, збирали всіх в одному приміщенні, де вони швидко визнавали, е, як можна працювати разом однією командою. Люди більше не були просто майстрами з окремими вміннями і навичками, а стали однією командою, яка прагнула перевести будинок у розділ виконано. І це спрацювало. Через шість тижнів проект було завершено. Елко з родиною щасливо повернулись додому. Життя було чудовим. Коли він розповів мені про це, я був дуже здивований, але привітав його з тим, що йому трапились класні ремонтники а він сказав, щоб я трохи зачекав, бо це ще не кінець історії. Далі по вулиці один його сусід захотів зробити майже такий самий ремонт у своєму будинку. Вони обидва жили у старій частині Нідерландів, і їхні будинки були збудовані один час за однаковим проектом. Сусід побачив, яку чудову роботу ремонтники зробили в будинку Елко, і подумав, що йому вдасться повторити цю магію. Були найняті ті самі робітники, але цього разу їм знадобилося три місяці. Ті самі люди, той самий тип будинку, та сама робота. Удвічі більше часу звичайно, двічі більше грошей. Єдина відмінність полягала в тому, що сусід не використовував скрам. Проблеми, які скрам витягає на поверхню, у цьому випадку не виявлялись, аж доки не ставало запізно. Люди не координували своїх дій, як попереднього разу, і мусили чекати, доки закінчать інші, щоб почати їхню роботу. В результаті сусід Елко заплатив майже вдвічі більше, переважно за те, що люди чекали, доки зможуть виконати свою частину роботи. Подумайте про те, як працюєте ви. Скільки часу вашого марнується, поки ви ви чекаєте завершення роботи якимось іншим або потрібної вам інформації, а скільки йде на те, що ви намагаєтесь зробити забагато речей одночасно. Можливо, вам подобається сидіти на роботі до ночі. Мені ж більше подобається серфінг. Що нам треба запам'ятати? Час має свої межі. Зважайте на це, розбивайте свою роботу на завдання, які можна виконати протягом регулярних, чітких, коротких періодів ідеалі від 1 до 4 тижнів. І якщо ви вже підхопили скрам лихоманку, називайте їх спринтами. Демонструйте або помріть. Наприкінці кожного спринту маєте щось виконане, щось придатне для використання, польоту, поїздки, що завгодно. Викиньте свої візитівки. Посади є показниками конкретного статусу. Нехай за вас говорять ваші справи, а не додаток до імені. Усі разом знають усе. Комунікаційне насичення прискорює роботу. Одна зустріч на день, коли йдеться про перевірку досягнень команди, раз на день цілком досить. Збирайтесь разом на 15 хвилин у щоденному стендапі. Дивіться, що можна зробити для збільшення швидкості, і робіть це.